винен у цьому, то мусить бути покараний. Звичайно, ви не на сповіді, як колись сказали, але хочу вас запевнити, що таємницю нашої розмови маю на увазі будь-які інтимні подробиці буде збережено повністю. Це мій службовий обов'язок. Тож дуже просив би сказати, що саме ви вважали для себе гіршим ніж захоплення Антона Васильовича преферансом по ночах. Знаю, що говорити про це неприємно, але, можливо, тут замішана інша жінка. Вона підвела на мене погляд. Яка жінка? І лише коли зрозуміла, що саме я маю на увазі, різко захитала головою. Ні, ні, ніяких жінок у нього не було. Принаймні таке мені ніколи на думку не спадало. Що ж тоді ви мали на увазі, коли сказали, хай краще вже за преферансом пропадає ночами ніж, ніж приходив би додому п'яним, швидко закінчила вона. А це часто бувало. Не так уже часто, але, але у нього бували запої по три-чотири дні. Ставав просто божевільним. Давно це в нього почалося? Давно колись розповідав мені, що почав випивати, як його перша дружина покинула. Поїхала на курорт, там із кимось познайомилася і не повернулася. Він і почав пити. Щоправда, як ми розписалися, особливо коли Костик народився, то він зовсім не пив, хіба на свята. Потім я почала помічати що він з роботи приходить на підпитку. Але тоді не дуже на те увагу звертала. Ну, випив собі з товаришами після роботи, подумаєш, але ніколи вдома не скандалив. Навпаки, лагідним був, особливо з костиком. Він сина дуже любив. Уперше за всю нашу розмову в неї вирвалося щось схоже на короткий стогін чи на схлипування. Пальці схрещених рук забігали ще швидше. Помітивши, що я дивлюся на той нервовий танець пальцю, вона підсунула руки під себе і від того стала схожою на школярку, котра вислуховує нотацію вчителя. Важко зітхнула. останнім часом уже буянити почав. Костик спить, він горлає на всю хату, бешкетує, посуду весь перебив. Двічі я ходила до керуючого трестом, до Якова Степановича, просила, щоб він якось вплинув. Вони ж давні знайомі. Гадала, він допоможе, але ось чим закінчилося. А відколи вони знайомі? Звідки? Не знаю. Але коли Антон переходив на роботу в облбудтрест, то казав, що тут йому має бути краще, бо керуючи його давній знайомий ще з часів війни. Галина Олеянівна, ваш чоловік ніколи не говорив про самогубство. Часом бувало, після сильної поятики проспиться й бурмочі, що життя йому обридло, хотів би, мовляв, заснути і не прокинутися. А коли запій проходив, то на коліна переді мною ставав, просив вибачення, казав, що як залишу його, то й дня жити не буде, щось із собою зробить. А ви лякали його? Казали, що залишите? Казали, що коли не піде лікуватися, то заберу костика та й поїду геть із Клепарівська. І він ніколи не побачить сина. Думала, це вплине, а він клявся, обіцяв, що більше не буде пити. Але минав якийсь час і все починалося знову. Але ж ви на розлучення так і не подавали? Ні, не зважилася залишити дитину без батька, ви ж знаєте, хотів би ще, Галина Обер'янівна, повернутися до тих його нічних ігор карти. З ким він грав? Поняття немає. Ніколи тим не цікавилася. Яка мені, зрештою, різниця, з ким він грав? Грали тільки в преферанс. Так він казав, ще по неділях їздив на іподром. Там розповідав, також грав у якусь лотерею. Тоталізатор? Здається, але то ж ніби офіційно дозволена гра.